Felak Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla De ki yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım yarattıklarının şerrinden çöktüğü zaman karanlığın gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin tutulduğu zaman ayın battığı zaman güneşin taştığı zaman şehvetin, soktuğu zaman yılanın, ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden, düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden, kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden,